галоўны аб'ект ушанавання індаеўрапейцаў дзённае зехадкое неба. Дзеці неба, Богі блізняты, у беларускай, літоўскай і латыскай міфалогіі сонца і месяц. Шлюб блізнятаў, спалучэнне двух пачаткаў мужчынскага і жаночага ў адну істоту, міф, які мае надзвычай архаічныя карані. Вось што кажа паданне пра браткі, лекавую расліну, якая мае рознакаляровыя кветкі, жоўтыя і сінія ці белыя і сінія. Паволі лёсу быў дапушчаны шлюб брата і сястры. Даведаўшыся пра сваё крэўнае сваяцтва, маладыя муж і жонка жахнуліся. Грэх быў недапушчальны і пераўтварыліся ў травіцу брат сястрыцу, або браткі, з надзеяй, што калі дзяўчаты будуць збіраць купальскія зёлкі, яны згадаюць гісторыю брата і сястры. У беларускіх купальскіх песнях блізнечая тэма адна з самых яскравых.